Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այցելել է Արցախա-ադրբեջանական սահմանագծի որոշ հատվածներ։ Ընդունելություն նախագահի նստավայրում։ Ալիևի հայտարարությունն ադրբեջանական ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Հադրութի շրջանում հացահատիկայինների βέρքահավաքի երրում շրջան է։ Վերթաշենում հիմնվել է ընդկացորենի վերամշակման արտադրամաս։ մաս Նախիջևանյան խնդիրը դուրս է մղվել քաղաքական եւ աշխարհակաղակական քննարկումների դաշտից։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ այցելել է Արցախա-ադրբեջանական սահմանագծի որոշ հատվածներ, տեղում ցանոթացել սահմանագծի ամրապնման, զինծառայողների ծառայության պայմանների բարելավման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքներին եւ դրված խնդիրների լուծման ընթացքին։ Նախագահին ուղեկցում էին Պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նույն օրը Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերության տնորեն բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մալայանին Վաչագան բարեպաշտ մեդալով ապարգևատրելու մասին առողջապահության բնագավառում Արցախի հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար եւ ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ։ Իսկ այսօր Բակոսյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանին։ Հանդիպանը, որին մասնակցում էր էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը, քննարկվել են Հայաստանի եւ Արցախի համապատասխան գերատեսչությունների կապերի ընդլայնման ու խորացման վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր սկսել է քաղաքական, հասարակական, կրթության, մշակույթի, առողջապահության, արտադրական ենթակառուցվածքների, գյուղատնտեսության եւ այլ ոլորտների ներկայացուցիչների հետ ներքաղաքական եւ արտաքին հարցերի շուրջ հանդիպումների շարք։ Այսօր երկրի ղեկավարը հանդիպում է ունեցել հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության մի խումբ ներկայացուցիչների հետ, հույդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանի գլխավորությամբ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է կարգադրություն հանրային հերոստարադիո ընկերության խորհրդի անդամի Թափուր տեղի համալրման համար մրցույթ հայտարարելու եւ ժամանակավոր մրցութային հանձնաշողով ստեղծելու մասին։ Ժամանակավոր մրցութային հանձնաշողովի կազմը հետևյալն է. Դավիթ Բաբայան, Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ, հանձնաշողովի նախագահ, Կարեն Դանիելյան, Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ պետաիրավական վարչության պետ Հանձնաշողովի քարտուղար Լաուրա Գրիգորյան ազատ Արցախ հանրապետական թերթի խմբագրության լրատվության բաժնի վարիչ Էդիկ Խաչատրյան, Արցախի ազատամարտիկների միության աշխատակազմի ղեկավար, Վարդան Հակոբյան, Արցախի հանրապետության գրողների միության վարչության նախագահ։ Մրցույթի անցկացման վերջնաժամկետը սահմանվել է սույն թվականի հուլիսի 23-ի ժամը 11-ը։ Այդ մասին հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Thank you. Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն այսօր մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների եւ Արցախի էկոնոմիկայի ու արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունների պաշտոնական պատվիրակությունների համատեղ աշխատանքային խորհրդակցությանը եւ ներկա գտնվել երկու գործընկեր կառույցների միջև համագործակցության համաձայնագրի ստորագրման հանդիսավոր արարողությանը։ Ողջունելով նախաձեռնությունը պետական նախարարը հուշագրի ստորագրումը հատկապես կարևորել է էներգետիկայի բնակավարում արկա խնդիրների օպերատիվ լուծման, տեղեկատվության տրամադրման, օրենսդրության մեթոդաբանության եւ օրենսդրական ակտերի համաձայնեցված մշակման ու կիրառման համատեքստում։ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանի խոսքով իրենք ողջորված են էներգոարտադրության գործում Արցախի ունեցած հաջողություններով եւ պատրաստ են իրենց աջակցությունը բերել էլեկտրակայանի ավելցուկի արտահանման ու իրացման հարցերում։ Աշխարհում Ալիևի հայտարարություններն ընկալվում են որպես իրականությունից կտրված, եւ դրանց լրջություն հաղորդելն անիմաստ է։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, որ իրենք դերակատարություն են ունեցել Հայաստանում իշխանապողության իրականացման հարցում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանը։ Աշխարհում Ալիևի ասածներն ընկալում են որպես իրականությունից կտրված հայտարարություններ։ Սա հերթականն է այդ շարքից։ Կարծում եմ դրան ինչ որ լրջություն հաղորդելը եւ մեկնաբանելն անիմաստ է, որովհետև եթե հիշենք, որքան շատ են ֆանտաստիկայի ժանրից հայտարարություններ արվել, սա գուցե ավելի համեստ կթվա, ընդգծել է Գաբրիել Բալայանը։ Հիշեցնենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հուլիսի 9-ին կառավարության ընդլայնված նիստում ելույթ ունենալիս ասել է, որ Ադրբեջանն իր ներդրումն է ունեցել Հայաստանի իշխանապողության հարցում։ Նա շեշտել է, որ իրենց վարած Հայաստանի մեկուսացման ծրագիրն արդարացնում է իրեն, եւ հետագայում եւս շարունակելու են այն։ Հադրութի շրջանում հացահատիկայինների բերքահավաքի երրում շրջան է։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացան Վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Հակոբյանից, շրջանում 2018 թվականի բերքի տակ կատարվել է 19114 հեկտար աշնանցա մշակաբույսերի ցանց։ Վերջին ժամանակները ստեղացած կարկուտը, հորթարատ անձրևը եւ քամիները զգալի վնաս են հասցրել հացահատիկային տարածքներին։ Բայց եւ այնպես շրջանում կազմակերպած անցեկացում բերքահավաք Համայնքային սեփականաշնորհված եւ Ջոհանես վարձակալված տարածքներում սկսված է բերքահավաքի աշխատանքները։ 2018 թվականի հուլիսի 11-ի դրությամբ պետական պալուսային ֆոնդի վարելահողերում հնձվել է շուրջ 7720 հեկտար գարու տարածքներ, ստացվել է 11734 տոննա բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 15.2 ցենտներ։ Հնձվել է նաեւ 4960 հեկտար սորենի տարածքներ, որից ստացվել է 13365 տոննա բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 27 ցենտ մեքենաներին է։ Բերքահավաքի մասնակցում է 32 հացահատիկային կոմբայն։ Արկա բեռնատար մեքենաները բավականացնում են կացված բերքը դաշտից տեղափոխելու համար։ Բերքահավաքի կազմակերպման օպերատիվ շտաբը ինչպես միշտ կոորդինացնում է բերքահավաքի հետ կապված բոլոր աշխատանքները։ Շտաբի անդամները հաճախակի են լինում հացահատիկային դաշտերում եւ արկա խնդիրները տեղում լուծում են։ Բերքի իրացման խնդիրներ եւս չկան։ Դաշտամեր տարածքին կից տեղակայված ընդունման կետը հնարավորություն է տալիս գործող կարգերի ու գների սահմաններում ընդունել համբարված բերքը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հադուր ժողովրդի փրկարամասի շրջները շրջօրյա հերթապահություն են տանում դաշտերին կից տեղակայված շրջեր կետերում։ Վերքավաքի հետ մեկտեղ կատարում է նաև ծղոտի եւ խոտի մամուլման աշխատանքներ։ Կատարվել է նաև մոտ 2000 հեկտար ամառնահերք եւ 55 հեկտար սեփսել։ Վերքավաքի աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանն այցելել է Էլիզ գրուպ ընկերության Մարտունու շրջանի Բերթաշեն համայնքում գտնվող հնդկացորինի վերամշակման արտադրամաս։ Նա տեղում ցանոթացել է արտադրամասի պայմաններին, արտադրական հզորությանն ու հնարավորություններին, ինչպես նաև արտադրամասի առաջիկա ծրագրերին ու անելիքներին։ Էլիզ գրուպ ընկերության տնօրեն Սերգեյ Գրիգորյանը ներկայացնելով արտադրամասի արտադրական հնարավորությունները նշել է, որ այն ներառում է հնդկացորենի վերամշակման բոլոր գործառույթները՝ հումքի ձեռքբերումից մինչև պատրաստի արտադրանքի ստացում։ Նա ընդգծել է, որ այս տարի շուկա դուրս գալու խնդիր չեն դրել, դա կանեն հաջորդ տարիների ընթացքում, երբ հզորացնեն արտադրամասը եւ մեծացնեն արտադրական ծավալները։ Ժիրայր Միրզոյանը անդրադառնալով արտադրամասի գործունեությանը նշել է, որ այն կարևոր ենթակառուցվածք է Արցախի գյուղատնտեսության համար։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը երեք հանդիպել է համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության հովանու ներքո Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքում գործող Արշակ եւ Սոֆի Գոլստեն ճեմարանի սաներին ու մանկավարժներին տնորեն Էդվարդ Դեմիրճյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը Նարինե Աղաբալյանը ներկայացրել է Արցախի պատմությունը, դրվագներ ազգային ազատագրական պայքարից, խոսել ձեռքբերումների եւ այսօր երկրի արչեւ ծառացած մարտահրավերների մասին։ Նախարարը հյուրերին Արցախի դպրոցների հետ համագործակցության առաջարկ է արել, որն ընդունվել է սիրով։ Մեկնարկը տրվելու է Ստեփանակերտի Խաչատուրաբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցից, որտեղ էլ կայացել է հանդիպումը։ Նշենք, որ Արշակ եւ Սոֆի Գոլստեն ամենօրյա վարժարանն ամեն տարի 10 եւ 11-րդ դասարանցիների համար կազմակերպում է ուխտագնացություն դեպի հայրենիք Արցախյան Գերորյան հագեցած լինելու հետաքրքիր հանդիպումներով, ճանաչողական այցերով, տեսարժան վայրեր։ Երեք ԼՂՀ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Արցախի հերոս Սամվել Բաբայանը ցաղիկներ է խոնարել Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիրում եւ նրա հարակից տարածքում գտնվող Արցախյան պատերազմում նահատակված ազատամարտիկների շիրմակարերին, որից հետո իրեն դիմավորելու եկած քաղաքացիների արչեվ հանդես եկել ելույթով։ Նա նախանդրադարձել է մեկուսարանից դուրս գալուց հետո Արցախ կատարած ուշացած այցին, նշելով, որ դրա համար կային հիմնավոր պատճառներ։ Ես չեմ եկել հեղափոխություն անելու։ Եկել եմ Արցախ նախ եւ առաջ գիծ քաշելու այն ամենին, ինչ կատարվել է իմ եւ շրջապատիս դեմ։ Այսօր մենք չենք կարող անձնական խնդիրներ լուծելու, իրավիճակը բարթացնելու շռայլություն ունենալ, քանի որ ունենք Ադրբեջանի պես հակառակորդ եւ լուրջ մարտահրավերներ պաշտպանության ոլորտում։ Հանդիպել եմ հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ եւ քննարկել առաջին հերթին առաջնագծի պաշտպանության, մեր պետության ամրապնման եւ անխոցելիության վերաբերյալ հարցեր։ Իհարկե մեր հանդիպման ժամանակ չէի կարող չշոշափել տնտեսական, քաղաքական ապակենտրոն իշխանություն ունենալու խնդիրները, ասել է Սամվել Բաբայանը։ Նրա խոսքով ժողովրդի ակտիվ մասնակցությամբ պետք է բարեփոխվի օրենսդրական դաշտը, իսկ գերակա հանդիսացող պաշտպանության ոլորտը ել ավելի կատարելագործելու համար Սամվել Բաբայանը պատրաստ է համագործակցել բոլոր այն քաղաքական ուժերի ու անհատների հետ, որոնք պատրաստակամություն կհայտնեն աշխատելու։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը նշել է, որ առաջիկա օրերին Ստեփանակերտում գրասենյակ կունենա, որը կհամակարգի ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը։ Գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնում նա բացառել է ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի եւ վերջերս անկախ պատգամավոր դարձած Ռուսլան Իսրայելյանի տեխնացությունները, նշելով, որ այդ մասին հասարակությունը կիմանա շուտով։ Նա ընդգծել է, որ ինքը մշտապես ժողովրդի կողքին կլինի եւ իրեն քաղաքական գործընթացներում չի տեսնում։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանի խոսքով, երբ Հայաստանի նոր իշխանությունները հայտարարեցին, որ այլևս Արցախյան բանակցություններում չեն բանակցելու Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչների փոխարեն, եւ Արցախյան խնդիրը եւ Նախիջևանի խնդիրը նոր փուլ են մտել։ Քաղաքագետը ներկայացրել է իր տեսակետը Արցախա-ադրբեջանական սահմանին ադրբեջանի ակտիվության, հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների տեղաշարժերի, դիպուկահարների ակտիվության եւ Հայաստանի ոստիկանության ներքին զորքերի տեղակայման վերաբերյալ։ Ինքս որ տարիներ շարունակ զբաղվում եմ այս հարցով, անորոշության մեջ եմ հայտնվել, քանի որ հայտարարությունից པարզ չէ, թե ինչ իմաստով են մտնելու բանակցային գործընթաց։ Եթե Հայաստանի նոր իշխանություններն ասում են, որ չեն նստելու բանակցությունների սեղանի շուրջ Արցախի փոխարեն, դա նշանակում է, որ Հայաստանը բանակցային գործընթացում ինքն իրեն է ներկայացնելու։ Այստեղ էլ վտանգ կա, որ Հայաստանը կարող է դառնալ հակամարտության կողմ։ Մի բան, որը հենց Բաքվի նպատակն է, ասել է Ալեքսանդր Մանասյանը եւ կարեւորել, որ այդ նույն սեղանի շուրջ պետք է բարձրաձայնվի նաեւ Նախիջևանի հարցը։ Ըստ քաղաքագետի Նախիջևանյան խնդիրը դուրս է մղվել քաղաքական եւ աշխարհակաղակական քննարկումների դաշտից։ Եթե Հայաստանը նստում է Մինսկի խմբի հովանուտակ կազմակերպված բանակցություններին, եթե ինքը իրեն է ներկայացնում, ինքը դառնում է հակամարտության կողմ։ Բաքուն այս վերջին լարումներով փորձում է ստիպել իմ կարծիքով հայկական իշխանություններին, որ իրենք հենց իրենք իրենց անոնով նստեն բանակցությունների շուրջ, իսկ ինքը շարունակի չխոսել Ղարաբաղի հետ։ Սա վերջին երդարձների դիվանագիտական երեսն է։ Ուշակվեն այդ բանաձևերը։ Արդյոք մենք ներկայանում ենք որպես հակամարտության կողմ, թե չենք ներկայանում մեկ, եւ եթե ներկայանում ենք, ապա ինչ հարցերով ենք ներկայանում, եւ մտածել թե ինչպես պետք է այդ նույն սեղանի շուրջ բարձրացվի եւ Նախիջևանի հարց։ Հիմա բարձրացնել Նախիջևանի խնդիրը նշանակում է հակադրվել Ռուսաստանին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հուլիսի 10-ի գիշերը Գյանջայում ցուցարարների եւ իրավակարգի ուժերի միջև բախումների հետևանքով զոհվել է ոստիկանության երկու սպա, ձերբակալվել է մոտ 40 մարդ։ Թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն արդեն հասցրել են Գյանջայում հայոց պատմական գանձակում տեղի ունեցող իրադարձությունների մեջ մեղադրել ողջ աշխարհին ու մասնավորապես Հայաստանին, բայց որքանով է իրատեսական բռնատիրական Ադրբեջանում հայկական կամ առհասարակ օտարուժերի ներգրավվածությամբ որոշակի քայլերի իրագործումը։ Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ այնինչ տեղի ունենում Ադրբեջանում ճնշված ու հալածված ժողովրդի պորտկում է միայն Ալիևների Բեկլանը 1969 թվականից իշխում է այդ երկրում։ Բնական է, որ այս իշխանությունը հոգնեցրել է բնակչության մեծամասնությանը։ Ճիշտ է, այնտեղ ստեղծվել է այսպես բռնապետական համակարգ եւ ցանկացած այլակերպություն։ Պարզապես հավասարակները ենթարկվում ճնշվում է անմիջապես բայց այնուամենայնիվ ժողովուրդը ըստ երևույթի արդեն մի նոր փուլ է տեղափոխվել նրա մտածելակերպը եւ տեսլականը եւ այն ինչ տեղի ունեցավ Գանջայում, Գանձակում մեր պատմական դա ցույց է տալիս, որ համբերության բաժակը լցվել է հանրությանը, որովհետեւ հաշվի առնելով Ադրբեջանի ժողովրդի մտածելակերպը եւ այն, որ նրանց համար պետական այրը, հատկապես իրավապահ մարմինի ներկայացուցիչները, դա համարյա կիսաստվածային նշանակություն ունի, հատկապես գյուղական վայրերում եւ այլն եւ երբ որ արդեն ձերք է բարձացում եւ փաստորեն զոհվում են իրավապահ մարմինի ներկայացուցիչները, սա նշանակում է, որ իրավիճակը իրոք բավականին բարդ է։ Եվ այսպիսի բախումները չի բացառվում, որ հետագայում բերեն ավելի լայն, այսպես ասած, գիտեմ, շարժումների եւ այլ բողոքի ակցիաների։ Ճիշտ է, ադրբեջանական վերնախավը ամեն ինչ անելու է, փորձելու է անել, որպեսզի ճնշի, ոչնչացնի այդ մարդկանց ֆիզիկապես։ Բայց ըստ երևույթի, եթե այսպիսի դեպքեր տեղի ունենում, ուրեմն ինչ որ մի նոր փուլ է սկսվել Մենք սպասենք տեսնենք արդեն իսկ այդ մարդկանց որակեր են ազգի դավաճաններ եւ այլն, բայց այդ գործընթացը այլընտրանք չունի։ Եվ դա երերի բոլոր դիկտատուրաների անպայման, դա բոլոր դիկտատուրաների ավարտն է, դա ֆաշիստական բոլոր երկրների ավարտը այդպես պիտի լինի, կամ ներքին կամ արտաքին հարվածների ներքո այդ երկրները պետք է քանդվեն։ Իսկ ձեր կարծիքով հնարավոր է արտաքին ուժերի արկայությունը։ Չեմ կարծում, որ արտաքին ուժերի ներգրավվածությունը կա, որովհետեւ այդ բռնապետ ժողովրդական պետությունում այսպիսի ներգրավվածությունը անմիջապես պատժվում է։ Ժողովուրդը այնքան է հոգնել եւ զզվել, որ դիմել է այդպիսի քայլերի։ Ինքնաբուխ է, այո։ Իսկ որքանով է քաղաքացիական հասարակությունն այնտեղ հասունացած այդ փոփոխությունների իրագործելուն։ Հասունացած է, բայց դերևս սպասում են եւ այսպիսի զարգացումները ել ավելի կհասունացնի նրանց հասարակությունը եւ դուք գիտեք նույնիսկ այդ խմորումներից 1-2 օր առաջ մենք տեսնում ենք որ Ալիևը սկսել է բացեբաց հայտարարություններ անել կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այս մյուս չարաշահման դեմ եւ այլն։ Սա ցույց է տալիս, որ իրոք նրանց հասարակության մեջ ինչ որ լուրջ գործընթացներ են գնում, շատ լուրջ։ Երևի Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները նույնպես նպաստեցին այդ տրամադրություններին։ Միգուցե մարդիկ ինչ որտեղ ողքեվորվել են, բայց եթե չկա օբյեկտիվ նախապայմաններ, ինչքան էլ ուզում է ողքեվորվեն, չի ստացվելու այդ գործընթացը։ Իսկ ազգային փոքրամասնությունների վիճակն ինչ վիճակ։ Շատ վատ է ազգային փոքրամասնությունների վիճակը, անհամեմատելի վատ է։ Եթե Գանջային, որը 100%-անով թրքախոս, այսպես ասած, մասսա է, այդպես են վարվում, ուրեմն փոքրամասնությունների մոտ շատ ավելի վատ է իրավիճակը եւ դրա համար նա բարբերաբար դիմում տրամադրվում են ինչ որ քայլերի։ Այդ ամենը քողարկված է իհարկե։ Ամեն անգամ ինչ որ բախումներ են լինում այնտեղ, եւ Թալիշաբնակ, եւ Լեզգինաբնակ, եւ Ավարաբնակ տարածքներում։ Իսկ նրանք ունեն առաջնորդներ, հոգրամասնությունները ասում։ Ունեն առաջնորդներ։ Գլխատած է որոշ առաջնորդները արդ երկրում են գտնվում, բայց երբ որ սկսվում է ինքնաբուխ շարժում, առաջնորդները իրենք իրենց առաջանում են։ Յուլիա Վանյան այսօր Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է բարսկա առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 21-ից 25, ցերեկը 33-ից 38, հովտային շրջաներում ինչև 40 աստիճան տաքություն։